ni mu gitero cyaraye kibaye mu ntara ya muramvya ni ku ibarabara rihuza iyo ntara n'igisagara ca bujumbura abanyagihugu bo muri zone ya gatumba muri karitiye ya mushasha kabiri batewe n'imizurira y'amazi barasaba uwo wese abishoboye kubagarukira kuko bamwe muri kino gihe batagira aho bakika umusaya na z'ano makuru tuza kuba tubafitiye butana yandi y'inkino nk'uko biri ku minsi yose ya mbere tukaza kubayagira ku rukino rwa badminton rukinirwa hanze ubwo bita eya badminton mukanya ni nk'uri mu kwayo inosa bibona imana niwe ariko adufasha mu buhinga bw'ibyuma abantu munani baraye bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu abandi barakomereka barashwe mu gitero cyakozwe ku miduga ine kwibarabara rya bujumbura gitega ni muri komine n'intara ya murambya abacitse ku icumu mu mutego w'izo nkozi z'ikibi hagati ya murambya na bugarama mu ijoro ryo kuri uyu w'imana bavuga ko ababateze babarashe mu Rudavagi ata kuvangura bagasaba ko ako gace k'ibarabara numero ya kabiri ko bikomeye n'abajeje umutekano kuko atari ubwa mbere abagizi ba nabi nk'abo batega imitego Fidel Antoine Sabimana nkuko bivugwa n'abacitse ku icumu mu miduga yaguye mu mutego iri kirava bujumbura yerekeza mu gisagara ca gitega ico gitero cabaye hafi y'akabarabara kaja hitwa mugweza hagati y'uruzi mu baradzi n'igisagara ca muramvya neza na neza impande y'ibiro vya kuruwa ruje ishami rikorera mu ntara ya muramvya abari mu muduga wa volukano wari kuradza igitega nka bose ntibiborohera kuvuga ivyabaye bavuga ko amasasu n'amagrenade atanguye kubashwara baciye batubwenge kuko babona inkomere canke ibiziga impande zabo umwe muri abo bacitse ku icumu muri iyo bisi y'ishyirahamwe Volcano atashimye kuvugira ku vyuma bifata amajwi avuga ko yaherutse yumva umwe muri zo nkozi z'ikibi avuga ngo mena iyo Volcano bariko baratabaza igipolisi ubwo nyene amenyesha ko baciye bumva grenade imenyikiyo igwa mu ngenzi haciye hakurikira urudavagi rw'amasoro nk'uko bivugwa n'iyo ngenzi muri ico gihe uwo yacitse ku icumu avuga ko imiduga ibiri mito mito yari imbere y'iyo modoka ya volukano yari yatanguye kwaka umuriro imodoka porobogise yari inyuma y'iyo bisi ya volukano yarashoboye gukata isubira ku ruzi mu baradzi umwe mu bari muri iyo modoka ya porobogise avuga ko baciye bakata babandanya igitega n'indi modoka yari imwe amaraso yari menshi cyane kuko bahateye amagrenade be n'amasasu icyo nicyo kintu twabonye ko abo bapfuye baryamye ngaho ntitwashoboye kwegera cyane rwose gusa twabona ibiziga ngaho sibitabo muri volcano eh kuko ravyo ibiziga byari hasi iri pare ko ariko ararondera guhunga iyo ngenzi ibandanya ivuga ko izo nkozi z'ikibi zari zazibije amabuye ibarabara vyo bari nabyo byatumye imiduga isekana iyindi gaseka imisozi yacimera nk'igonga nk'itaye barabara zarataye pirete kweri barabara bari baritsibye ngo babagizi banabe ngo twarabonye amabuye iryo barabara bazi bazibije kuko izo modoka zose zataye uruhande zataye zo kugiramo kubera bari ibi yazimera nk'izigongana kuko twahaciye ziriko ziraka kuko uriko uraraba ziri ku ruhande rw'ibubafu mu gihe tumenyereye ko twe mu kugenda duca twibanze uruhande rw’uburyo izo ngenzi zisaba ko ako gace kabugarama muramvya bo hashira bikomeye by'abasirikare n'abapolisi kuko atari ubwa mbere habera imitego y'abagizi ba nabi nk'abo Fidel Antoine Nsabimana kuri byo rero mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza bandanya kugira hamenyekane abakoze ubwo ubwicanyi abo rero bapfuye bakaba baje biyongera ku bandi bantu 9 bapfuye barashwe mu kiringo kirenga gato ukwezi mu ntara ya Mwaro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter ariyamiriza ubwo bwicanyi tubibaze ahomeri mutore mu kiringo cy'ukwezi kurenga gato abantu bagera kuri cumi n'indwi barishwe abandi barakomereka barashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ntara za mwaro na muramvya ubwicanyi buheruka bukaba bwabaye kuri uyu w'Imana itariki icyenda z'ukwezi kwa gatanu aho imodoka zigera kuri zine zaguye mu mitego y'abantu bitwaje ibigwanisho kwibarabara rya Bujumbura Gitega muri komine n'intara ya Muramvya abantu munani barahasiga ubuzima harimwe intwaza mu gisirikare cy’igihugu abandi barakomereka mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza abandanya kugira bamenye ababikoze hambavu y'ubwo bwicanyi ku wa gatanu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kane ku mugwa mukuru wa komine rusaka intara ya mwaro abantu indwi barishwe abandi batatu barakomereka barasiwe mu bunywero bw'uwitwa epitasi mu masaha ya saa mbiri z'ijoro ubundi bwicanyi bwibonekeje bwabaye ku musozi gihinga muri komine kayokwe intara ya mwaro nyene ku itariki zine z'ukwezi kwa kane aho ku rugo rw'utwara zone makamba yo muri komine rusaka abantu bitwaje ibigwanisho bateye bakica umwana yiga mu mwaka wa gatandatu hamwe n'umukozi wo mu nzu inyuma y'ubwicanyi bwo kuri uyu w'imana ku rubuga ngurukanabumenyi bwa twitter bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ariyamiriza ubwo bwicanyi bwaraye bubaye imurambya akavuga ko butegerezwa gutuzwa akarangiza aremesha imiryango yabuze Amele mutore amazu y'ubudandarizo hatanu yo kuri centre buraniro muri komine butaganzwe intara ya Kayanza yarahiye hamwe n'ibidandazwa byose byari birimo amakuru atangwa na Janvier Kanyana musanteri wa komine butaganzwa avuga ko uwo muriro waturutse ku ngorane zijanye n'umuyaga nkuba hakamenyesha ariko ko abanyagihugu bashoboye kuja hamwe barawuzimya ta byinshi birononekara buramatari wa Kayanza Remicisha hayo hamagarira abadandaza bose kwitwararika kuja mu mashirahamwe y'ubwishingizi bw'ibidandazwa kugira ngo bashobore gufashwa mu bihe ibidandazwa byabo bihuye n'impanuka yaba y'umuriro canke yindi iyo yo yose isanganiro inama isumba abanyagihugu baba muri quartier mushasha ya kabiri muri zone gatumba intara ya Bujumbura babayeho mu buzima butoroshe bivuye ku myuzurira y'amazi ava mu kiyaga Tanganyika bamwe mu baganiriye na Radio Isanganiro bavuga ko badafise aho bakika umusaya bagasaba leta n'abagira neza ko mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gufatana mu nda bamenyesha ko bariko bakora ibishoboka kugira ngo bagarukire kuri abo banyagihugu ridigahimbare ushitse muri quartier mushasha ya kabiri nko ku metero 50 uvuye ku ikaburimbi bujumbura gatumba ubona ikiyaga hagati kirimwe amazu amwe yamaze kubomoka ayandi nayo abonekamo ibidengeri by’amazi iruhande yaho hirya gato naho ubona utuzu twubatse mu bisigarira by’amahema ahandi naho hari imifuko ariko uto twose ukabona turimwe abantu abo banyagihugu batewe n'amazi y'umwuzure bavuga ko ubu babayeho mu buzima bugoye ku buryo bitaronka n'ingene bashobora kuronka kuronka icyo bafungura ubuzima buragoye n'ukuri turi mu mazi amazi aradudubiza mu nzu abana barara hanze ntidufise aho tuja tuba dusanzwe dufise amazu zacu zarabomose tukija hariya kubera amazi ni menshi nta mafaranga yo gupanga nayo wumva ubu buzima twobukura he dudakora ubwo buzima abo banyagihugu babayemwo rero ngo biramaze kugira ingaruka mbi baribwa n'imibu ku kubura imisegetera eka mbere ngo baramaze kugwara n'indwara zitandukanye harimo n'ibimeme kubera bahonyora mu mazi avanganye n'imicafu iva mu tuzu twasi ubumwe abanyagihugu bagasaba ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda n'abandi bagira neza kubagarukirako amatwalete ariyuzuyemo aya mazi nta n'umwe yaje gupompa ni mikrobe gusa iri ngaha aya mazi aranuka imibu iratwishe ngaha baragwara nyiri malariya none malariya yobura muri iki gihe ibimeme by'amazi dusaba leta vurema ko itugarukira iduhe duhema mu kurindira ibyo batubwiye ko bagiye kuturondera aho tuca baturondere n'ibyo kurya mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ugufatana mu nda bamenyesha ko bariko baragerageza kwegeranya ibyo bafashisha abo banyagihugu bafatikanije n'amashyirahamwe amwe amwe hamwe n'ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu Felix Ngendabanyikwa n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushyikiranganji ego ni ikibazo tugize iminsi dukorera ko turimo turafatikanya mu gupima ayandi maparisere ashika hafi amajana indwi kugira ngo dufatikanije n'ishyirahamwe Oem sanze ririza amahera yageneye icyo gikorwa kugira ngo tububakire mu mwanya muto kugira ngo caba ico kibazo c'amahema canke ikibazo c'ibifungurwa bakunda yuko dushobora kubashyikiriza mugabo bari aho batezwa kuba bari pompa icyo turi kominikasiyo ah, n'ubushyikiranganzi bujejwe amagara y'abantu nabo nyine bariko baritunganya kugira ngo hapompe urabona yuko ah, amazi uko atera aduga hariho ubwa suguma bundi butera busambuka rero turaza yuko muri ino minsi bateze gupoma kugira ngo turabe yuko indwara zitaduga mu bantu ugutunganya neza inkengera z'ikiyaga Tanganyika hamwe mbere no kugarukira ku miryango yahuye n'imyuzure bikaba byarihweje mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye dusozereye mu ntumbero yo kuraba ko inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika zokingirwa Riziga imbare kiringo c'indwi imwe n'igice uhereye kuri uyu wa mbere nico ibikorwa byo kubaka aho ingendeshwa n'abantu bazoba baraca mu kurindira ko ikiraro kiri ku ruzi kirasa cakorotse gisanurwa abahinga b'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara bari bahari kuri uyu wa mbere nibo babivuga abafise amazu y'idandarizo hazoca iryo barabara by'imfatakibanza bakaba bari batanguye kwikuriraho ayo mazu Jean Pierre Misago ushitse kuruzi kirasa abafise utudandarizo ahiryo iryo barabara mfata kibanza rizoca ku ruhande rwa commune muhuta bariko barasambura ntibashima kuvugira kuri mikoro ariko bashikiriza ko mu ntwaro babashize ku rutonde rw'ababwirizwa gukinjura ngo hubakwe ibarabara mfata kibanza rizotuma uruja n'uruza ku ibarabara ry'igihugu nimero zitatu rihuza ibisagara bya Bujumbura na Rumonge ruba rurabandanije mu kurindira ko ikiraro co ku ruzi kirasa cakorotse ariko bavuga ko baciteze umuzibukiro abahinga babiri b'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi ARB mu mfunyapfunyo y'igifaransa bari bahari kuri uyu wa mbere bashikiriza ko baje gutangura kubaka aho n'abantu buba baraca kugira ngo uruja n'uruza ku ibarabara ry'igihugu nimero zitatu rube rurabandanije mu kurindira ko ibyigwa bikogwa ikiraro cyo ku ruzi kirasa giheruka gukoroka gisa n’ugwe, ibyo kubaka iryo barabara kibanza nabyo ngo bikazotwara indwi n'igice bikozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi cyifashishije mu ntango ibikoresho cakose mwishirahamwe sino hidro ry'abashinwa ririko ku rugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi ruzibazi ku rubibe rw'amakomine ya Rumonge na Bugarama yose yo mu ntara ya Rumonge muri icyo gihe ibidandazwa birangurirwa mu gisagara cya bujumbura nk'ibinyobwa bya burarudi n'ibikoresho byo mu bwubatsi biratanguye gukena mu ntara za rumonge na bururi ariko imisore yoyo y'inguvu ivuga yuko iri kwirahatorera koyoko mu kwikorera ibidandazwa ibijabukana uruzi kirasa jean Pierre misago ku nkengera z'uruzi kirasa radiyo isanganiro tukiri muri ivyo byinyubako ariko tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura aho ibikorwa byo gusasa amabuye imbere y'amazu muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ngo bigeze ku bice 55 kwijana Renovasi ndayihebura musitanteri wa komine e Mukaza abishikiriza amenyesha ko ariko kibujijwe guca ibiti muri ivyo bibanza tumumvirize yakuye kuri telefone na Omer Ndowayo itatu inda ya mbere twabonye ni uko hari abantu ibijyanye no kuronka uburyo bukwiye kugira ngo babikore byagiye birabagora gatoya umuntu ugasanga baratanguye ntibaheze turebe abandi bakaza kutubwira ati bijya twebwe mu turindire gatoya abo turabatahura kandi turiko turabafasha kugira ngo bakore bongere bakore buke buke gushikaho bazoheza akaba rero umugwi wogira kabiri ni umugwi w'amazu usanga ayo mazu akorerwamwo ibikorwa vya leta cyangwa ugasanga amazu ya leta mugabo kenshi ugasanga ayo mashirahamwe kugira ngo uburyo busohoke bisaba yuko hanze kuba amanama y'amakomite nyobozi y'ayo mashirahamwe canke ugasanga bisaba yuko mu gihe hari amazu ya leta bisaba yuko iryo shyirahamwe yanza kuba biba byarayiteguye muri bije do fonctionnement bije nayo urazi yuko itumwa ku mwaka ku mwaka ikaba itangura mu kwezi kw'ibiri igahera mu kwezi kwa gatandatu biboneka neza yuko muri bije y'umwaka uri kurarangira bitari byigeze bitegurwa bitateguwe rero byari bigoye ko baronka amafaranga kugira ngo bakore abo nabo batari batatu bamaze kuvugana kandi baremeye yuko muri bije uyu mwaka ugiye gutangura ubwo buryo buzoba burimo kugira ngo hakogwe nta muntu n'umwe twatumye ko arandura igiti ahubwo ukiranduye tumubonye turamuhana kuko igiti uh, kibafitiye akamaro eh, abahaba kibafitiye akamaro igihugu twabasabye yuko mu gihe bari barapampa bijya biti babizunguruka bakabiziguriza bakabisiga kujya biri bafise ikiringo kingana gutya kugira ngo eh, mu gisagara cya bujumbura cyane cyane muri mukaza hose babe babihejeje ubusanzwe ikiringo cyaraheze nta kiringo suplementere gisigaye hasigaye ko batabikoze kubera imvu ziboneka umwe wese turamuha ikiringo ciwe bivaye n'ibibazo ashobora kuba yaragize mu buryo bufunaguye abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza baridoga ko isukari n'ubu itaraboneka niyo ibonetse ngo hazi ntica ntikize ariko hamwe hamwe haraboneka iyo bacuruza ku kiyiko ku mafaranga ijana kimwe kimwe abaguzi bakibaza iyo abo badanaza bo baba bayikuye heka n'ibinyobwa bihingurwa n'ihinguriro burarudi hamwe hamwe ko baradugije ibiciro gusumba ivyo leta yashinze ari nko mu gisagara ca kane muri muri commune ya Gihanga aho ku icupa ryo ryose bongeye ko amafaranga ari hagati y'amajana atatu n'ijana umuhanuzi mwishikira mu biro by'intara aragabisha abadandaza badakurikiza ibiciro byashinzwe na leta Jean Bosco Nduwimana akavuga ko uzofatwa azo azobihanirwa buraca kugacana yandi mu nkino urukino rwa badminton rukinirwa hanze ubwo bita eya badminton mu rurimi rw'icongereza rukinirwa hakoreshejwe agapira kanyaruka cyane mu muyaga bisigurwa na nicolas bikorimana n'umuyobozi areje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'urukino rwa badminton mu Burundi agasigura ko itandukaniro ry'urwo rukino rwa Eya badminton na badminton isanzwe riri ku bitigiri by'abakinyi hamwe n'ubusumbasumbane bw'ibibuga Jean-Marie Vianney kumana. Air badminton ni urukino rwa badminton rukinirwa hanze hakoreshejwe agapira kanyaruka cyane bita akavora mu rurimi rw'igifaransa bishikirizwa na Nicola Bikorimana n'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'urukino rwa badminton mu Burundi Air badminton ni badminton bakinira hanze mu muyaga barashoboye kurondera ibikoresho na cyane cyane agapira bita akavora gashobora gukinishwa mu ako gapira karatandukanye n'agakinishwa mu rukino rwa badminton ikinirwa mu mazu kuko mu kugakora bagaha iforoma yisangije ituma kanyaruka mu muyaga ahanini itandukaniro ihagaze ku gapira ariyo vola iyo bakinira mu nzu ahantu hanini sico kimwe niyo bakinira hanze Eh, usanga barazihaye novuga yindi foroma kugira ngo zishobore kuba zokinwa hanze izindi nazo gihakinwa eh, ahantu muri sare amategeko agenga urukino rwa air badminton na badminton ikinirwa mu nzu namwe itandukaniro rikaba riri ku bitigiri by'abakinyi bakinishwa muri izo nkino hamwe n'ubusumbasumbane bwibonekeza mu bibuga n'amategeko asanga inco kimwe ariko novuga ko ikibuga hariho imetero bongera ko kubera kagenda cyane mu burebure baraja ku imetero cumi na zine hanyuma mu buringanire naho ho ziguma ari za nyene ni metero zitandatu ku bice byicumi. kandi ikindi naco muri Air Badminton bashobora gukina ari batatu kuri batatu ariko muri badminton ntibarenza babiri kuri babiri Nicola Bikorimana amenyesha ko urukino rwa Air Badminton rukinwa mu ntumbero yo gufasha gutunganya amahiganwa mu bihugu bidafise inyubako zagenewe inkino za badminton kugira biyumvire ko haza Air Badminton nuko basanze ko ibihugu byinshi bidafise ayo masare bashobora gukiniramwo rero bariyumvira bati rero ko tubona ko n'abahurumbira urwo rukino ari benshi batireka dufashe ibihugu bigifise bafise ingorane y'ayo masare bashoboye kuwukinira hanze hanyuma kuko ari cyo na badminton byofasha yuko urukino rwabananye rutera imbere mu ntara zose no mu bihugu byose uyu muyobozi ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe rya badminton mu Burundi avuga ko abakina urukino rwa air badminton batoroherwa mu gihe cy'imvura biturutse ku bunyerere buca bwibonekeza mu bibuga iyo bari barakina air badminton ingorane bahura nuko imvura ishobora kugwa bashobora kubandanya bakina cyangwa ugasanga aho bakinira haca hanyerera muri icyo gihe urumva ntibabananye bakina abana iyindi ntambamyi ni ubusumbasumbane bw'ibikoresho byagenewe urukino rwa eya badminton ikindi naco ni uko amarakete bakoresha nako kavora usanga amarakete ari amarakete adakomeye iyo vora nayo ikinirwa hanze ibikomeye cyane cane ihuye rero n'iyo rakete bakubita inyuzi bakoresha zisha zicikagurika ugasanga eh, amarakete aciye ahera n'ingoga muri bucane yandi y'inkino izokurikira nikora bikora imana azodusigurira ku bijanye n'urukino rwa badminton badminton ikinwa n'abagendana ubumuga bita para badminton mu rurimi rw'icyongereza Jean-Marie Vianney Ngendakumana imbere yuko turangiza no makuru dukubitira mu makungu hari ugendo rw'umukuru w'umugwi muza makungu jejwe nkino Comité International Olympique mu Gifaransa gungurijwe rwarungurujwe biturutse kwibwirirana gikiza ca coronavirus byashikirijwe n'umugujejwe gutunganya inkino mpuzamakungu makungu zo kwinonora imitsi Jeux Olympique Tokyo kuri uyu wa mbere ubwo rugendo rwari rutekanijwe ku magenekerezo ya 17 na 18 rusama nkuko vyamenyeshejwe n'abajejwe gutunganya izo nkino bafashe iyo ngingo yo kunguruza urwo rugendo kumvo zitandukanye nko kongerereza ikiringo kidasanzwe kijanye no guhangana n'umugera wa coronavirus bikaba byafashwe ingingo zafashwe na leta y'ubuyapani ni mu gihe izo nkino zizotangura mu minsi mirongo indwi kuva muri mukaka rugenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu gushika muri mukakaro igenekerezo rya munani nk'uko bivugwa n'itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ku isandwi ziburi minota cumi n'ibiri ni hano duce turangiriza ano makuru dushimira abari kuba yakurikira nshimire na inosa yari impinga bw'ivyuma mubandanye mubwira umunsi mwiza wa mbere